บุ๊กทูสามสิบสอง ที่ร้านอาหารสี่รีสตอรานแคทูริมขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ Porcija keptų bulvių su pomidorų padažu. และมายองเนสสองที่ ir dvi porcijas su majonezu และไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ ir tris porcijas keptų dešrelių su garstyčiomis คุณมีผักอะไรบ้างครับ kokių daržovių turite คุณมีถั่วไหมครับ ar turite pupelių pupų คุณมีดอกกระหล่ำไหมครับ Ar turite žiedinių kopūstų? ผมชอบทานข้าวโพดหวาน Aš mėgstu kukurūzus. ผมชอบทานแตงกวา Aš mėgstu agurkus. ผมชอบทานมะเขือเทศ Aš mėgstu pomidorus. คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับ Ar mėgstate ir svogūnų laiškus? คุณชอบทานกะหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับ Ar mėgstate ir raugintus kopūstus? คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับ Ar mėgstate ir lęšius? คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมครับ Ar mixed ir morkas? คุณชอบทานบล็อกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับ Ar mixed ir brokolus? คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมครับ Ar mixed ir paprika? ผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ Aš nemėgstu svogūnų. ผมไม่ชอบมะกอก aš nemėgstu alyvuogių ผมไม่ชอบเห็ด aš nemėgstu grybų